Turizmus. Turizmus. Dobro večer još jednom, dragi slušatelji. Došli, <laughs> došli smo do turi, prvog sa ove godine i večera su tu sa nama dvije gošće. Čete se predstaviti? Ivana Medved i Jesen Rijeka, odnosi s javnošću. <laughs> Dobro večer svima. Ja sam Mateja Potočnjak, potpredsjednica Jesena Rijeka. Evo, dobrodošle cure. Da. Za početak, mi možete ispričati malo o tom jesenu. E, jesen je udruga koja se bavi dolaznim studentima, znači studenti koji nam dođu na razmjenu u sklopu Erasmus programa ili u sklopu nekih drugih oblika razmjene kao što je na primjer CEPUS i e, zajedno s njima provodimo vrijeme, organiziramo im različite događaje, pomažemo im da se uklope u sredini u kojoj su. U Rijeci, djelujemo od 2012. godine. Kako ste, baš vas, kako ste vaš dvije baš odlučile doći u jesen? Priključiti se jesenu? Pa ja sam došla jer sam bila na Erasmus praksi u mhm. Španjolskoj i onda sam htjela nastaviti to neko svoje Erasmus iskustvo, tako da sam se pridružila u Jesen Rijeku. I kako ti je bilo? Odlično je bilo, šest mjeseci odlično. <laughs> Neki, neke, biš podijelila s nama neke dobre uspomene s tog putovanja? Pa mislim sve su dobre uspomene, najbolje što se... Pa onako neki highlight. Highlight, uff. Pa stališ se dosta, to je super i upoznaš prijatelje s kojima si ono i dalje prijatelj mi smo imali i ovaj reunion u Amsterdamu nakon četiri mjeseca, nas 25 je došlo i tako da e, se i dalje družimo. Da. Baš, baš, baš lijepo. Um, koliko vremena uzima kad se priključiš u jesen? E, pa to ovisi otprilike oko 5 sati tjedno ovako uživo i oko 5-6 sati tjedno preko, odnosno online ili preko interneta, ali to se naravno ovisi o poziciji koju osoba e, objedinjuje u jesenu i ono čime se bavi. Naravno da ako si u PR-u provodiš više vremena online, dok na primjer kao badi više si sa Erasmusima, više se s njima družiš uživo. Mhm. Da, naravno, da napomenem dragim slušateljima, jesen je započeo regrotacije, je li tako? Tako je, da. Pa kakve kvalifikacije treba imati da se možeš priključiti jesenu? E, pa o tome bi vam mogla više reći naša potpredsjednica, ali da, započeli smo ovaj tjedan e, regrutaciju, pa sad Mateo ćeš ti reći nešto više. E, dakle, ne trebaju nekakve prevelike kvalifikacije, osim za neke od pozicija koje ćemo nam napomenuti kasnije. mi u stvari želimo dati studentima neko iskustvo osim fakulteta, tako da bilo tko nam se može pridružiti. Uh-huh. A kako koristi imaju studenti od toga? Kako to izgleda kasnije u životopisu? Pa dobivaju nekakvo praktično iskustvo, isto kažem ovisi o poziciji. E, imamo neke koje se baš bave konkretno, ne znam, e, odnosi s javnošću ili financije e, ili stvaranje nekakvih partnerstva naših, a imamo neke koji su na primjer event management ili E, druženje sa tim vadima to je sa Erasmusima koji nam dolaze. Tako da ovisi o poziciji. Zvuči zanimljivo. Evo sad malo da prekinemo taj stručni dio. Imamo jednu glazbenu pauzu, pa evo želja. Uh, Alicia Keys, If I Ain't Got You. Evo slušamo Alicia Keys. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things people search for baby. Oh, ooh, said nothing in this. Oh. Dobrodošli natrag, dragi slušatelji, u Turizmus. Tu su večera sa mnom dvije ISN djevojke, Ivana i Matea. Dobrodošli još jednom. Večer. <laughs> Počeli smo novu godinu, ušli smo u 2018. i sigurno sam da je jesen ušao u 2018. je tako? E, pa tako je, da. I šta, su, šta ste pripremili? E, pripremili smo neke e, evente koji se zapravo vežu uz naša tri osnovna projekta, što, što su Social Erasmus Exchangeability i Moving Europe. Da sad ne dužimo svemu tome, Social Erasmus je zapravo e, znači, e, naš projekt koji povezuje e, Erasmuse sa lokalnom zajednicom, tako ćemo uskoro imati event Human Library ili ljudsku, znači živu knjižnicu gdje će mhm. nam neki od sudionika podijeliti svoje neke zanimljive priče. To je ujedno i Moving Europe, što je isto jedan od naših projekata, što je isto tako povezivanje lokalne zajednice sa stranim studentima i sa samim ISN-om. I isto tako naravno imamo svaki semestar putovanja za Erasmuse. E, odlučili smo se e, otići zajedno s njima na e, platak na kraju prvog mjeseca, a naravno provodimo i neke zabavne aktivnosti. Tako smo prošli semestar imali jedan najkreativniji event, znači dobili smo nagradu na razini Hrvatske za najkreativniji event, što je The Voice, a inače pripremamo sad u prvom mjesecu, odnosno u drugom, Farewell Party ili Oscars, Oscars Party. Tako da to sve ovisi kako nam dođe mhm. inspiracija. Oscars to je kao Academy Award? Je, da, svaki će Erasmus dobiti e, nagradu u određenoj kategoriji. Zvuči jako zabavno. Je. evo sad kad ste čuli kakve sve zabavne stvari se događaju u jesenu, kako se mogu pridružiti? Dakle, trenutno imamo e, promociju na našem e, Facebook stranici Jesen Rijeka gdje svaki dan objavljujemo e, koje vještine mogu naučiti ako se pridruže jesenu. Mhm. U nedjelju izlazi vaša aplikacija koju onda ispune i zatim ih zovemo na intervju. I nakon intervjua onda radimo selekciju, odlučimo tko će postati član tko neće. A koje se to pozicije traže? dakle, tražimo pozicije kao prvo badije, s obzirom da nama dolazi preko 110 e, studenata po semestru, mhm. e, treba nam osoba koja će se brinuti za njih, dakle ne znam, naći im smještaj, e, upoznati ih sa rijekom i pomoći im oko čega god trebaju i te osobe za koje žele biti badi nisu baš članovi jesena, dakle mhm. oni ne moraju raditi druge neke obaveze koje oni članovi Tako je. Dok ostale pozicije koje baš zahtijevaju članstvo, tražimo neko ko bi radio te evente koje je Ivana napomenula, dakle da se nauči nekakvom event managementu. Uh, zatim tražimo nekog za odnose s javnošću, to jest grafičkog dizajnera, jer za svaki od tih venata nama trebaju nekakvi promo materijali i tu tražimo nekog ko je dosta kreativan i možda ima neka temeljna znanja za grafički dizajn. Uh, tražimo nekog ko bi se bavio s našim uh, partnerstvima. S obzirom da svaki vas dobiva svoju ISN e karticu i s njom mhm. ostvaruje popuste na mnogo mjesta, na primjer i za Ryanair e, popuste od skoro Aha. 30% i tako dalje. To je jako e, dobro. A neko ko bi radio tu e, kod nas partnership bi radio na tome da ostvarujemo popuste na lokalnoj razini, dakle u Rijeci. I tražimo nekoga za financije. Tu isto da bi jednostavno financije, <laughs> tu bi voljeli nekog sa ekonomskog fakulteta. A za sve drugo može biti iz bilo kojeg fakulteta. Evo čuli ste kako se možete pridružiti, što se traži. Znači još jednom na Facebook stranici, jel tako? Mogu Facebook traći? stranici Jesen Rijeka, da. U nedjelju aplikacije izlazi. Evo čuli ste, u nedjelju izlazi aplikacija. Sa tom aplikacijom došli smo do kraja još jednog turizmusa. Hvala vam cure što ste došle. Hvala. Hvala. <laughs> Evo ništa. Čujemo se, vidimo se. <laughs> Turizmus. turismo.